Dobro večer, slušate još jednu porciju copy-pasteva podcasta, čim se da je ovo 17. po redu. E, baš ovih dana nekako se slavi ta prva, ja mislim, prvi rođendan e, copy-pasteva podcasta, nisam siguran, to još moram provjeriti. No, danas je 8. mart, stoga, drage dame, vas obje koji ovo slušate, želim vam sretan vaš dan. E, više 8. mart ću nastavku, no na početku jedna novina, a to je muzički kviz. Nešto mi pade na pamet, ideja malo da se ja igram, a tko ovo sluša možda mu bude i zabavno. Naime, o čemu se radi? pustit ću uvodne sekvence iz tri pjesme, slovom i brojem, a na vama je da pokušate o kojim se pjesmama radi. Naravno, na kraju epizode otkriću vam tajnu o kojim se pjesmama radi. Stoga da krenemo. Prije svega, muzički kviz. Thank you. Eto, čuli ste tri pjesme, poušajte pogotovo kojim se e, numerama <laughs> radi. Čuli ste mi moje nove specijalne efekte, nisu tako im loši. A ono o čemu zapravo danas želim govoriti je 8. mart, dan žena. Dobro sad, e, naravno, ovaj dan obilježava jednu super stvar, a to je onaj famozni Lijepo je to, sve to fino, samo što i ovaj je praznik postao komercijalno dostojanstveno obilježiti, a najčešće i najrađe radimo kupovinom parfema, cvijeća, ne znam, nekih poklona, tim što ćemo izvesti žensku na neku skupu večeru ili tako nešto. I tim se, ja mislim, gubi ono što stvari ovaj, ovaj praznik treba predstavljati, jer ako je potreban osim mart ili Valentinovo da se djevojka izvede van ili da se nešto kupi, da se kupi cvijet, onda da ne znam zaista čemu, sve to. Jer ne znam, bare ja tako mislim danas bi doista trebalo posvetiti ženama više vremena, ne znam, činiti nešto za njih jer ipak djela govore više od riječi, a Boga mi od darova. A dobro, eto još jedan komercijaliziran praznik, nažalost, tako se stvari razvijaju, gledam danas po gradu, štandovi sa cvijećem, reklame na radiju, ja dođite kod nas, proslavite 8. mart, proslavite 8. mart kod nas, ne kontam, mislim 8. mart slavit, doista a, u redu je što, što e, poslodavci ženama na 8. mart skrati radno vrijeme pa ih puste ranije doma. <laughs> ono, hajmo cure u 12 sati, Fajrund, mi muški ćemo pospremiti, ali slavit večera, e, neki dernek pravit za 8. marta u hotelu, bože sačuvaj, niđe veze. Ah, dobro. E, razumijem ja i ove prodaju cvijeće i parfeme i, i ove ugostitelje, ljudi pokušavaju zaraditi, mislim, žive od toga, ali e, ne sviđam se kuda se sve to skupa kreće. dobro. Nego, ovo ovo ipak prije svega test na u pitanju. Stoga, za sve one koji su pokušali pogoditi o čemu se radi, evo i odgovora. Naravno radi se o Leibachovoj obradi Arije iz rock opere Jesus Christ Superstar sa njihovog istoimenog albuma, dakle Laibach Jesus Christ Superstar, to je tačan odgovor na prvo pitanje. Ovo je tako bila Kim Wild i pjesma Cambodia sa albuma All New Wave. Bar ja mislim da se tako album zove. Don't Ovo je Black album Wonderful Life 1987. godina. Pjesma se zove Everything's Coming Up Roses. Toliko za večeras, doviđenja.